الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الحديث التاسع عشرة واضح الحديث التاسع عشر عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقه ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عز وجل عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أحدثكم حديثا فاحفظوه إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله تعالى علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يسل فيه رحمه لا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما وهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان وهو بنيته فوزرهما سواء حديثه ليو أمبايو tulisimama katika darasa ya mwisho wiki iliyopita kwa tumeelezea na leo tutaangalia fawaid zilizopatikana ndani ya hadithi hii الفائده الاولى قوله ثلاثه اقسم عليهن وكذا قوله احدثكم حديثا فاحفظوه فيه تاكيد الكلام بالقسم katika ibara hizi mbili ndani yake kuna mkazo taakidul kalam kuyatilia mkazo maneno bilqasamin bilqasam kwa kuwapa fihi taakidul kalami bil qasami taratan ndani ya vipengele hivi viwili faida inayopatikana ni maneno kutiliwa mkazo kwa kiapo e, wakati mwingine au katilia mkazo kwa kitu kingine lilihtimam kwa ajili ya kuonesha umuhimu wa hayo mazungumzo walhathu ala almuqsam alayhi na kuhimiza lile ambalo linaloapiwa liyakuna dhalika ad'a litanbihi samiin ili liwe hilo linaloapiwa ni jambo eh, ad'a lilenye kupelekea eh, tanbihi samiin kuwazindua wale wasikilizaji kama kiapo ni jambo ambalo linawapelekea na kuwafanya na kuwazindua wale ambao ni wasikilizaji faida ya pili anna ala duati alkhairi tanawwu fi istimali asalib alkalam maduati wanaolingania katika khairi eh wanatakiwa kubadilisha aina tanawwu kuwa na aina fi istimali asalibi alkalam katika kutumia uslubu ya maneno au asalibi njia za maneno kwamba wao wanatanawa wanatumia uslubu tofauti tofauti eh, pamoja na watu kutokamana na aina ya yule ambaye anayezungumzishwa kwamba dai anatakiwa abadilishe awe na aina mbalimbali mbali za uslubu wa maneno eh wakati mwingine atumia uslubu huu wakati mwingine atumia uslubu mwingine akiwa anazungumza na watu kutokamana na aina ya yule ambaye eh, anayemzungumzia pia wadhi faida nyingine katika hadithi hii ma qasamalu malu abdin min sadaqa fihi barakatu zakati wa sadaqa katika nukta hii tunaona baraka ya zaka na sadaka sababu mtume anasema haikupungua au haitopungua mali ya mje yeyote kwa sababu ya kutoa sadaka yani ikiwa atatoa sadaka si kwamba mali yake itapungua kwa katika nukta hii tunaona baraka ya zaka na sadaka kwamba zaka na sadaka ukitoa ndani yake inapatikana baraka katika mali yako na badala ya kuzii ya kupungua inakuwa yenye kuongezeka wa qawluhu abdin fihi istishaaru ma'na at na aliposema abdin maana kasamalu abdin katika neno abdi fihi istish'aru ma'na at kuna faida ya istishar mtu kuhisi eh, maana taabudi maana ile ya taabudi ya kuwa yeye ni mja athnaa amali taa wakati anafanya amali ya taa yani wakati anafanya jambo ambalo Allah ameliamrisha basi ahisi eh, na avute hisia kwamba yeye ni mja eh, ni mtumwa kwa Allah tabaraka wa taala kwa nini anatakiwa aisi hivyo lianna dhalika adaa lihusuli likhlas hilo litampelekea yeye kupata ikhlas e, al-qalbi ikhlas katika nini katika moyo anapofanya amal hata kama ni bora amali hiyo lakini anatakiwa ahisi avute kumbukumbu na hisia kuwa yeye mbele ya Allah si lolote si chochote bali ni mja tu kama waja wengine ikiwa atavuta kumbukumbu hizo na hisia hizo hilo litamfanya yeye afikie katika ikhlas katika hiyo amali anayoifanya na litamsalimisha au litamlinda na kuto eh, kughururika na hiyo amali anayofanya nini anayoitenda akajiona kwamba yeye ni mja tu kama waja wengine si tunafahamiana vizuri hilo litamfanya asalimike na mijigambo na kujiona na kujinyanyua na litamfanya pia vile vile awe ni mwenye kupata ikhlas katika moyo wake sawa sababu huyo nilizungumza hapa haikupungua mali ya mtu kwa sababu ya kutoa sadaka yani hata kama yeye ana mali basi wakati anatoa sadaka lazima akumbuke na ajihisi kwamba yeye si lolote bali ni mja mbele ya Allah tabaraka wa taala naam وقوله ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عز وجل عزا فيه فضل الصبر وعظيم منزلته katika nukta hii kwamba hakudhulumiwa mja yote dhulma ya aina yote akawa amesubiri juu ya dhulma hiyo sawa sawa ni tulisema ni dhulma amedhulumiwa haki yake e, katika mali na vitu mbalimbali au akadhulumiwa pia katika utu wake na heshima yake akasubiri katika dhulma hiyo basi mtu huyo Allah atamzidishia utukufu katika nukta hii tunaona ubora wa kusubiri na nafasi ya ukubwa wa nafasi ya subra fadhlu sabri wa adhimu manzilatihi ubora wa kusubiri na ule ukubwa na utukufu wa nini wa nafasi ya nini ya subra kwamba subra ni jambo kubwa na lina manzila ya hali ya juu pia vile vile katika nukta hii faida nyingine anna as-sabr ala almadhlama mtu eh, kuvuta subra eh, katika hali ya kudhulumiwa au kutaraji malipo kwa sababu ya kusubiri juu ya dhulma min asbabi izzati sabir ni miongoni mwa sababu za kumnyanyua kumtia nguvu yule mwenye kusubiri izza izzati sabir kumtia nguvu mwenye kusubiri wa rif'atihi na kule kumnyanyua juu anna sabri hakika kutaraji thawabu kwa kusubiri ala almadhlama juu ya dhulma uliyodhulumiwa hilo min asbabi izzati sabir ni miongoni mwa sababu za kumtia nguvu yule mwenye kusubiri wa rifatihi na pia vile vile ni katika sababu za kufanya nini kumnyanyua وفيه أيضا أن دعاة الخير أولى الناس بالصبر pia katika nukta hii faida ya tatu ni wajibu eh, kwamba maduat wale wanaolingania katika khairi wanatakiwa wawe ni wa mwanzo katika swala la kusubiri na kutaraji malipo kwa Allah juu ya subira zao fadhalika min asbabi quwwati da'watihim na hilo itakuwa ni miongoni mwa sababu za kupata nguvu da'wa yao wa taathirihim lakini pia vile vile litakuwa ni katika sababu ya dawa yao kuwa ni yenye athari yani dawa italeta matunda kwa sababu ya subira lakini dawa pia itakuwa na nguvu kwa sababu ya subira wadhalika min lawazimi sabr na hayo ni katika mambo ambayo yanaambatana na kulazimiana na nini na sabr na hili halina shaka limekuja nususi mbalimbali wa mtume sallallahu alaihi wasallam akisema ashaddu nasi balaa al-anbiya thumma al-amthalu wal-amthal kwamba watu wenye misukosuko zaidi ni manabii kisha na mfano wao na mfano wao ni wale waliobeba majukumu yao baada ya kuwa wameondoka ambao ni ahlul ilm e, ala ikhtilafi manazilihim ni wanawachuoni au na walinganiaji kutokamana na tofauti pia za manzila zao maana kila anavyozidi kuwa amekomaa na kubobea na kutarasakh katika da'wa ndivyo hivyo hivyo pia eh, misukosuko inamkabili mtu wa sampuli almuhim walinganiaji wanatakiwa kuwa ni wa mwanzo katika kusubiri kwa sababu kuna kero kuna kero Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanyiwa kero na maudhi mbalimbali mpaka matusi mpaka Allah tabaraka wa taala anamwambieje inna kafainaka almustahziin hakika sisi tutakutosheleza na hao wanaokufanyia kejeli na isiiza almuhimu swala da'wa linahitaji uvumilivu wa hali ya juu na dalili ya hili ziko nyingi sana ziko nyingi sana ziko nyingi sana tayib na hiyo ndiyo njia e, ya kutafuta pepo yani njia yote ambayo itakuwa ni ya kupeleka wewe kati ya kupata radhi za Allah na pepo la shaka kwamba inakuwa na awaiq vikwazo na misukosuko mbalimbali Allah tabaraka wa taala asema fi surat al-ankabut mwanzoni kabisa alif lam mim hasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun eh wadhania watu wataachwa tu waseme kwamba tumeamini hali ya kuwa hawajapewa misukosuko wala qad fatanna alladhina min qabli tuliwapa misukosuko na mitihani na majaribu wale waliokuwa kabla yao fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al sehemu nyingine أم an أن تدخلوا الجنة walamma ya'tikum mathalul ladhina khalu min qablikum je mwadhani kwamba utaingia peponi hali ya kuwa hamjapatwa na yale waliyopatwa waliokuwa kabla yenu masatuhumul basa wa dharra walipatwa na madhara na mabaya wazulzilu wakapata na misukosuko katika dunia hii almuhim kwa hiyo faida nyingine katika nukta hii walinganizi katika khair watakiwa kuwa ni wa mwanzo katika kusubiri na kutaraji malipo kwa Allah juu ya subira yao na hilo itakuwa ni miongoni mwa sababu za kuitia nguvu dawa yao na pia vile vile ni miongoni mwa sababu za kuifanya dawa yao iwe na athari katika jamii matunda wazi ya mashaikh Naam, na ukirejea pia hata katika maulama waliotangulia wamekumbana misukosuko, wako waliofungwa. Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah rahmatan wasi'a, Imam Ahmad ibn Hanbal eh, alipigwa eh, pia mpaka aliadhibiwa kwa sababu ya fitna ambayo inaitwa fitna ya Mamun maarufu ya khalqi al-Qur'an, na wengineo pia walipitia katika misukosuko mbalimbali. وفيه أن العاقبة للمتقين في الدنيا بالعزة na katika nukta hii pia faida ya nne ni kwamba mwisho mwema ni kwa wale wacha Mungu duniani watakuwa na mwisho mwema kwa kupata nguvu lakini pia vile vile na akhira watakuwa wako juu mwisho wa waja wema ni mzuri hapa duniani kwa kupata nguvu lakini pia vile vile na akhira watakuwa katika nafasi ya juu zaidi واضح طيب وقوله ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر فيه أن عدم الاحتساب والصبر katika nukta hii faida inayopatikana ni kuwa adama al-ihtisabi was-sabr anna adama al-ihtisab was-sabri kuto kutaraji malipo kwa Allah na kuto kusubiri wat-tam'i fi fima fi aidi nas na kutamani na kuyatolea macho eh, au kuvitolea macho vitu ambavyo vinamilikiwa na watu min asbabi dhulli ni miongoni mwa sababu za kudhalilika alhisiyi walmaanawiyi, yani ni miongoni mwa sababu za mtu kuwa dhalili hisiyan. Hisiyan yani ni kitu ambacho chenye kuonekana, bimaana mtu huyu ambaye atakayekuwa si mwenye kutaraji malipo kwa Allah kwa sababu ya subira yake, lakini pili akawa anatolea macho mali za watu na vitu vya watu hivyo vitu ni miongoni mwa sababu za kudhalilika e, eh, bimaana ukimtazama atakuwa ni dhalili na maanawiyu pia sawa eh? sinaeleweka vizuri Kiswahili chake sijui niseme vipi lakini tukisema hisiyun ni kitu ambacho huwezi eh, ni kitu ambacho unachokiona eh, na unaweza ukakigusa wadhi na maanawiyu ni kitu ambacho huwezi ukafanya nini ukakiona kwa hiyo ni miongoni mwa sababu za kudhalilika, bimaana ukimtazama muonekano wake atakuwa ni dhalili, lakini pia vile vile hata moyo wake pia utakuwa ni nini? Ni dhalili. Wazi? Na hizi lugha zatumika sana hisiyu wa maana, kiufupi kwamba hisiyu ni kitu ambacho kinaonekana, waweza ukigusa, lakini maana ni kitu ambacho akionekana na haya tumeshayagusa huko nyuma, hata katika masaili ya fiqh utakuta anasema kuna najasa ambayo ni maanawi na najasa hisi najasa ambayo ni maanawi ni kitu ambacho huwezi ukakishika wala kukiona na najasa ambayo ni hisi ni kitu ambacho unachokiona mfano wake ni Allah aliposema innamal mushrikuna najasun kwamba washirikina najis lakini sio najisi kwa maana kwamba labda kinyesi na mfano wake yani najisi hii najisi maanawi ambayo iliyopo katika nini katika moyo wake almuhimu maana hisiyu na maanawi ni hiyo طيب faida ya pili katika nukta hii anna aula an-nas bil-bu'd an su'ali salatin hakika watu wa mwanzo wanaotakiwa kuwa mbali na kuwaombaomba watawala eh anna aula an-nas watu wa mwanzo wanatakiwa wawe ni wa mwanzo katika mstari wa mbele bil-bu'd kwa kujiweka mbali an suali salatin kuto kuwaomba watawala wa ghairihim na wengineo pia matajiri sawa hum ahalul ilmi ni watu wenye ilmu na haya darasa ya kesho Allah kijalia nikipata wasaa kuja kutaja athari zinazoonesha wema walivyokuwa namna gani walivyoamiliana na wale ambao ni wenye uwezo na viongozi na walikuwa wanamchukulia vipi yule ambaye kazi yake ni kwenda kugonga milango ya watawala na wale wenye uwezo wazi eh, ahlul ilmi watu wenye ilmu wanatakiwa ni wa mwanzo kwa kujitenga mbali na kuto kugonga gonga hodi katika milango ya watawala na kuwaomba na pia vile vile kwa watu ambao wenye uwezo wao pia ikiwa kuwa mbali na watu hao sawa eh? sio kufungua mlango wa kwenda kuombaomba na kwa nini asema lianna fi su'alihim naqsan wa dhulla kwa sababu katika kuwaombaomba ni kuna mapungufu na udhalili ni wewe ukiwa ni mtu mwenye ilmu kwenda kubisha milango ya watawala kupeleka shida zako au ni mtu anayetajiri Allah amemjalia riski uwezo waenda kubwaga aibu zako pale eh, hilo lina kupelekea wewe kuwa na mapungufu na udhalili pia pamoja almuhim pia kwa hiyo hilo litawatia hao madai mapungufu na udhalili katika nafsi zao wa dha'fan fi ta'thiri da'watihim ala man saluhu lakini pia vile vile watakuwa na udhaifu eh watakuwa na udhaifu katika kuathiri da'wa yao maana da'wa yao itakuwa na udhaifu katika kuathiri watu hususan wale ambao wanaowaomba na wengineo pia hivyo hivyo si la nazu na yeye mfahamu haya wale watu wa vijiweni wanajua haya wale mashekhe ambao kazi yao ni kwenda kuwaomba watu labda ameona wamejaliwa na Allah kiasi katika maisha eh, ni wafanyabiashara eh, au labda ni viongozi wallahi thamani yao utakuta ni duni na hata nyinyi mitaani pia utakuta wanazungumza haya sio hivyo hata wale watoaji wanawachukulia watu hao kama la bishai tena mbaya zaidi wawe hao ambao wanaotoa dini yao si hivyo sinafahamiana zuri waweza kubwaga hata vijiweni kahawani bwana ule bwana ni hivi na hivi na hivi almuhimu maduat watakiwa kuwa mbali na hivi akikuletea chukua kuletea utapambana na hali yako na utamtegemea Allah tabaraka wa taala atakupa kuliko kwenda kugongagonga katika milango yao hilo linakufanya uwe dhalili na kutia pia dosari pia eh, katika na tumeyashuhudia haya kwa kusikia baadhi ya mambo kuna watu tu kwa sababu yeye anamsaidia mwalimu au shekhe kampa makazi labda waona anamlipa na mfano wake basi mpaka ya kuzungumzwa msikitini shekhe inabidi apangiwe kama atagusa masala yanawagusa na mgusa shekhe usizungumze masala yale bwana na utakuta watu pia wengine wanalazimika kutembea nyuma ya matashi ya wale ambao wanafanya nini anawasaidia almuhim nasallallahu alaihi wasallam kwa hiyo maduat ahlul ilm watakiwa wawe ni mfano wa kuigwa katika kujitenga mbali na kuwaombaomba watawala na kuwaomba wale watu ambao ni wenye uwezo kwa sababu hilo linawatia udhalili na kasoro pia na dawa yao pia eh, kutokuathiri hususan kwa wale ambao wanaowaomba na watu wengine pia qawluhu innama ad-dunya li arba'i nafarin fihi anna 'ala du'at al inayat bi isal al ilmi lin-nas bi awdahi uslub katika nukta hii faida inayopatikana ni kuwa ni wajibu kwa walinganizi walinganizi alinaya kuzingatia au kumakinika au kutilia umuhimu na biisali alilmi linnas watilia umuhimu jambo la kuwafikishia ilmu watu biaudhahi uslubi kwa njia iliyokuwa ya wazi matakiwa maduat watilie umuhimu jambo la kufikisha ilmu kwa watu kwa njia iliyokuwa ya wazi kama vile kutumia idadi katika vitu vinavyohesabiwa kastimali aladadi fil ma'dud kama kutumia idadi katika vitu vinavyohesabika liyashula ala samiin ili iwe ni vyepesi kwa wale wasikilizaji hifdhu ma yusma'u kuhifadhi kile walichokisikia kwa fahamu na kukifahamu kwa pamoja na hii faida tunaipata katika maneno ya mtume aliposema innama dunya li arba'i nafarin wa qawluhu 'abdun razaqahu Allahu malan wa 'ilman huwa yattaqi fihi rabbahu wa yaslu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan فهذا بأفضل المنازل فيه أن بركة المال ndani ya nukta hii faida ni kuwa baraka ya mali walau kana yasira hata kama itakuwa ni ndogo la takunu illa idha unfiqa bi shartain eh haitokuwa haitopatikana hiyo baraka isipokuwa eh utakapotoa kwa masharti mawili baraka ya mali hata kama itakuwa ni ndogo haiwi au haipatikani hiyo baraka isipokuwa pale mtu atakapotoa mali yake kwa masharti mawili hata mali ni ndogo huwezi ukapata baraka katika hicho ulichokitoa mpaka yakusanyike masharti mawili Sharti la kwanza alilmu ni ilmu na sharti la pili ni nini? Attaqwa uchamungu. Ukitoa hata kama ni kidogo lakini utoaji wako imekamilika masharti haya mawili ilmu na uchamungu basi la shaka kwamba utapata baraka katika dini katika hicho ulichokitoa wa fi anna ala man tawalla amwala nas na faida nyingine ni kuwa yule ambaye atakayekuwa ni mwenye kusimamia mali za watu alati arada ashabuha da'ama wujuha alkhair ambao wametaka hao wenye mali arada ashabuha wametaka hao wenye mali da'ama wujuha alkhair eh kusaidia katika njia ya khair wewe unasimamia mali za watu wazi lakini pamoja na kuwa ni msimamizi hao wenye mali wanataka kusaidia da'ama wanataka kusaidia katika njia ya kheri tunaelewana vizuri tunaelewana sasa wewe msimamizi ambao unasimamia mali za watu lakini mali hizo wenyewe wanataka kusaidia katika njia ya kheri nini la wajibu kwako wewe asema ayyataqi Allah ta'ala ayyataqi Allah ta'ala mtu huyo msimamizi ayyataqi Allah amogope nani Allah pamoja amuogope Allah mtukufu wa an yadhaha mawadhi'aha na aziweke hizo mali katika sehemu yake hasba ilmi shar'i kwa mujibu wa ilmu ya kisheria kwa mtazamo wa kielimu eh, ya kisheria fa in kana dhalika falahu walahum ikiwa atafanya hivyo yeye falahu bimaana atapata ujira walahum na wao watapata ujira wao ndio maana yake za jamali labda wewe usimamie sio za kwako wewe ni msimamizi lakini waliotoa wanataka zifanyike katika jambo fulani muogope Allah katika kusimamia hilo ikiwa utasimamia vile wanavyotaka kwa mujibu wa sheria wewe una malipo yako na wao wanapata nini malipo yako wa in kanat al na ikiwa ni lingine biihmali au tafrid ima kwa kuzembea au kwa kufanya vibaya kwa kuvuka mipaka fa alayhi walahum, basi huyo mwenye kufanya atapata madhambi walahum, na wao watapata thawabu sawa. Mtu anakuagizia pesa ala sabili almithal, labda bwana, mimi nataka unijengee msikiti. Wewe ni msimamizi wa pesa hizi, lakini mwenyewe hayupo. Wewe ukisimamia kutekeleza kwa mujibu wa sheria lile analolitaka, wewe una malipo na yeye anafanya nini? Ana malipo. Lakini ukaona kwamba hizi ni za msikiti, ngoja mimi nijenge nyumba yangu, alafu sitekeleze lile ambalo nilikusudia wewe utapata madhambi yako na yeye atapata nini malipo yake yako pale pale fa ashabul amwali muhsinun fa ashabul amwali muhsinun wale watu wenye mali zao wenye pesa zao watakuwa ni muhsinun wama ala almuhsinina min sabil watakuwa wamefanya vizuri lakini wama ala almuhsinina min sabil na wale ambao watakuwa ni wasimamizi kwa hao muhsinini hawatakuwa na chochote katika sura tuliyotaja ukisimamia wewe utapata sawa na yeye atapata lakini ikiwa kinyume chake wale wenye mali watahesabika wanapata malipo yao na wewe msimamizi hautokuwa na chochote bali utalipwa hayo uliyotenda fi anna silata rahim pia vile vile katika nukta hii ni kwamba kuunganisha udugu tazidu awasiruha bilwasl almali inazidi eh, yale mafungamano yake kwa kuunganisha kwa mali annasilat arrahim hakika kuunganisha udugu tazidu awasiruha yanazidi yale mahusiano au mafungamano awasir maana rabit bilwasl almali kwa kuunganisha kwa pesa kumbe pesa pia inaweza ikawa ni sababu pia ya kuunganisha pia mtu udugu taqada dainin kama vile kumlipia ndugu yako deni au auni ala umuri alhayat au kumsaidia katika mambo ya maisha Hili ni katika mambo ambayo yanasaidia kuunganisha nini? Udugu, kumsaidia ndugu yako kumlipia deni au kumsaidia katika mahitaji ya maisha yote vile kutokamana na uwezo wako. Sawa? Hilo ni katika mambo ambayo yanasaidia kuunganisha udugu. Wa fi anna ala du'ati alkhair pia vile vile wanatakiwa walinganizi wa khairi an yakunu asbaqa an-nas li silati rahim wawe ni watu waliotangulia wawe ni watangu kwa wengine an yakunu wawe asbaqa nas ni watangu kwa wengine bisilati rahim katika kuunganisha nini huduma ni maana watakiwa wawe wawe ni mstari wa mbele kabla ya wengine katika swala zima la kuunganisha udugu fadhalika hilo baada tawfiqi Allah ta'ala kufanya hilo baada ya tawfiki ya Allah tabarak wa taala min asbabi qabuli ilmihim ni miongoni mwa sababu za kukubaliwa ilmu yao wa nusihim na ni miongoni mwa sababu ya kukubaliwa na sahaba zao yani ikiwa watakuwa ni wa mwanzo katika kujitahidi kuunganisha udugu baada ya taufiki ya Allah hilo litakuwa ni sababu ya da'wa yao kukubaliwa na nasaha zao pia kwa nini ya kukubaliwa yani matendo yao yatakubaliwa na nasaha zao yale wanayosema yatakubaliwa kwa watu sinafanyana vizuri na hapa kuna siri kubwa kuna siri kubwa anaweza akazungumza mtu ukaona maneno yale yamekuathiri mubashara kuna vitu vingi vinavyopelekea hivyo na unaweza ukamsikiliza mtu siku zote wala usipate taathira katika yale anafanya nini anayasema Allah tabaraka wa taala yeye ndiye mwenye kulifanya hilo kwa hikma zake na asbabu ambazo anazijua yeye sinaelewana vizuri eh Kwa hiyo masala ya kuathiri watu si kwa sababu ya kubwabwaja sana tu. Kuna vitu vingi ambavyo Allah hutia kutokana na huyo mzungumzaji pia namna gani alivyo. Naam. وعبد رزقه الله تعالى علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية إلى آخره فيه فضل العلم على صاحبه كنوبورا وعلم ويلم ونيلم Nukta hii inaonesha ubora wa ilmu kwa yule mwenye nayo, kwamba ilmu ni kitu bora na yule mwenye ilmu ni mtu bora. wa fihi adhimu shani sidq fi tamanni fi'li alkhair, na pia tunaona ukubwa wa jambo la ukweli eh, katika kutamani jambo la kheri, kwamba jambo la ukweli ni jambo kubwa sana, kwa sababu ifikia mtu kwamba analipwa kwa sababu ya ule ukweli wa nia yake hata kama hajafanya hivyo lakini kwa sababu ni mkweli katika nia yake analipwa pamoja maana Allah akatuambia ya ladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin enyi mlioamini mcheni Allah na muwe pamoja na wale wa kweli ukweli katika maneno ukweli pia katika nafsi wafihi ghibta sahibul khair lakini pia vile vile tunapata faida ya ghibtatu sahibil khair eh mtu kuwa na ghibta kwa yule mwenye khairi ghibta ni kinyume cha hasad hasadi ni mtu kutamani neema iliyokuwa kwa mtu fulani iondoke kama na ilmu kama Allah amempa riziki uchumi na mfano hayo akawa anatamani kwamba afilisike au kama ni ilmu itoweke almuhimu kwamba zuri lolote ambalo lilikuwa nalo mja ambalo katwa na Allah mtu akatamani liondoke hiyo ni, hasad kwa kinyume chake ni ghibtwa tu ghibtwa ni mtu kutamani mazuri aliyokuwa nayo mtu mwingine lakini si kwamba yaondoke sinafahamiana vizuri hapa tunaona kwamba aliposema lau kama ningekuwa na mimi nina mali ningetoa au ningefanya kama alivyofanya fulani jais jais kwa sababu hapo hajatamani eh mwenzie kuondokewa na nini na neema hiyo ndio nini ghibto kwa hiyo ghibto ni amrun jaiz haina shida kaona mwenzako ana kitu kizuri na ukatamani kwa maana wewe ungekuwa nacho sawa eh? naam wafihi si'atu fadlillahi wa ihsanihi lakini pia vile vile tunaona eh, upana wa fadhila za Allah na ihsani yake kwamba umesabaa sababu fadhila za Allah na ihsani yake haitha innahu ta'ala ajra 'ala almutamanni ajra alfa'il kwa hali ambayo amepitisha kwa yule mwenye kutamani ujira wa mwenye kufanya maana amepitisha na kuhukumu yule mwenye kutamani pia naye akawa anapata malipo sawa sawa na mtu aliyefarini aliyefanya sababu ametamani hali ya kuwa hana na akawa ni mkweli katika hayo nini aliyo yatamani sawa na haya tumeshasoma katika hadithi huko kwamba mtu atakapokusudia jambo akashindwa kwa sababu ya kutokuwa na uwezo na akawa ni mkweli katika hilo Allah humwandikia nini thawabu katika kitabu tulichomaliza tuliagusa haya kataja na hadithi ya mtume alayhi alipoambia masahaba eh, walipokuwa wametoka kwenda katika moja ya vita kaambia Madina kuna watu ambao eh, hamkupiga hatua isipokuwa na ninyi wameshirikiana ninyi katika malipo eh, hakuna kilichowazuia isipokuwa nini ni udhu wanalipo kwa sababu ya zile adhabu tuliyazungumza hayo katika eh, vikao vilivyopita wafihi anna ala talib alilm faida nyingine ni kwamba anatakiwa yule mwanafunzi mwenye kutafuta ilm alhirs ala alistifada apupie katika kupata faida min ahli alilmi kutoka kwa wanawachuoni liyushrikahum fil ajri ili yashirikiane nao katika ujira la yanqusu min ujurihim shay'a na hatopungua hatopata hato pungufu katika malipo yao kwa chochote maana talibul ilm atakaposhirikiana na watu wa ahlul ilmi naye pia hatopungukiwa eh, katika malipo ambayo atakayoyapata na yale ambayo anayapata hao ahlul ilm idha hadha hadwahu ikiwa atapita eh, katika mapito yao au atakapokwenda katika njia zao au pande zao hatopata malipo pungufu atapata malipo sambamba na malipo anayoyapata hao ahlu alilm fa in lam yastati'u na ikiwa hatoweza basi kuambatana nao eh ujira bihasabi niyatihi atapewa nini eh malipo kwa sababu ya nini ya nia Leo tunasikia kuna watu ambao mashallah wana hirisi ya kutafuta ilmu, wanajituma. Tunasikia kuna ahlul ilmu wanawachuoni wakubwa, watu wanatamani kukaa kwao kwa ajili ya kustafidi, lakini uwezo wa kukaa nao hakuna. Kwa hawa watalipwa kwa nini? Watalipwa pia kwa kwa nia zao. Wa qawluhu wa 'abdin razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu ilman, na mja ambaye Allah amemruzuku mali hakumruzuku ilmu, fa huwa yakhbuthu fi malihi bighairi ilmi ila akhirih katika nukta hii fihi eh, khilafu ma taqaddama dhikruhu fi an-nafarain al-awwalain kuna tofauti katika yale yaliyotanguliwa kutajwa katika e, mapote mawili yale ya mwanzo sawa sana vizuri hadithi hii nukta hii wa abdin razaqahu Allahu mala wala yarzuquhu ilma sawa فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يسل فيه رحمه ولا يعلم لله في حقه فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما سعى أنا سيما فإذا النيبات نقوم بها هيا هوا واتوا أين ميلي ونتفوتيانا نوالي واتوا أين ميلي أموانزو لتاجع نهيلو تو سعبون تو ميسيما إنما الدنيا لأربعة Sindio? Kwamba dunia ile arba'ati nafari ya watu aina ngapi? Kwa kawataja wale watu aina mbili wa mwanzoni, alafu mwishoni akamalizia watu hawa kuonesha kwamba wale watu wawili wa mwanzo na hawa wawili wa mwishoni ni watu wawili tofauti. Na tukiangalia maana utaona hivyo. Wafihi kamalu adlillahi ta'ala na pia vile vile ndani yake kuna ukamilifu wa uadilifu wa Allah wa hikmatihi na hikma zake وأنه يعطي من يشاء بفضل ناكيكا نمبا متكايك وفضل زاك ويمنع من يشاء بعدله نعلم زوية آه، أنم نيمة يولا نمتاك قوة للفواك وأنه تعالى لا يظلم أحدا ناكيكا الله متكوف همذلوم متو متو يوت إيه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وشيك هابا وليو الله في جالي آفيا جيما Naweza tukaendelea kesho biidhnillahi tabaraka